Allah subhanahu wa ta'ala podari svoje blagodati, dobrote i milosti. Pa ga molimo subhanahu wa ta'ala da nam tu svoju dobrotu prema nama poveća, da nam podari korisno znanje, znanje od kojeg ćemo se okoristiti. U budućnosti inša Allahu ta'ala da nam pomogne da se okoristimo već od onog znanja kojeg smo stekli. Doiste Allah subhanahu wa ta'ala sve znajući i mudri. <clears throat> A pa zatim, draga braće, i sestre, nije nam strano koliko je bitno i važno da vodimo brigu o svome srcu. Da vodimo brigu o svome srcu. Danas mnogi muslimani vode brigu o svojoj spoljašnosti, o svome izgledu. I svakako, dakle, to je u redu, treba. Međutim, mnogi od njih, gledajući njihovu ustrajnost u vjeri, pridržavanje za vjeru, mnogi od njih može se primijetiti i zaključiti da malo vode računa o svojoj unutrašnjosti, o svome srcu. Pa ćeš vidjeti brata ili sestru kako ustrajavaju učenju Kur'ana, ustrajavanju, obavljanju namaza, međutim, ogovaraju druge, otvaraju druge, zavide ovima ili onima, pa poništavaju mnogo šta od onih dobrih dijela koja učini. Nije vam stran hadis, dobro poznat, često se spominje hadis, poznat kao hadis muflisa, bankrota, istinske propalice. Kada je Allahov poslanik Alehi Salatu Oslam pitao svoje prisutne ashabe, znate li ko je muflis u mome ummetu, ko je bankrot, istinski propalica? Pa su rekli, kod nas je bankrot, onaj koji nema imetka, onaj koji nema dinara, dirhama, nema novca, niti ima imetka da ga proda pa da dođe do toga novca. Kaže, ne. Nije to bankrot u mome umetu. Već je bankrot u mome umetu onaj koji dođe na sudnji dan s namazom, postom i zekatom. Jarab, ko ne bi volio da dođe s tim i da mu sve to bude primljeno? S namazom, postom i zekatom. Međutim, otvorio je ovoga. Ogovorio je ovoga. Ovo me ukaljao čast. Ovo me prosuo krv. I, i, i. Pa će se nije izmirio ta, dakle, tu svoju nepravdu koju je činio, nije izmirio na dunjalku, nije tražio halala, nije vratio njihova prava, pa će se na ahiretu oduzimati od njegovih dobrih dijela i davati njima, budući da Allah subhanahu wa ta'ala je pravedan, nikome ne, od svojih robova ne čini nepravdu i ta nepravda mora da se izmiri na danu najveće nepravde. Pa će se uzimati od njegovih dobrih dijela davati njima, kada se potroše njegova dobra djela. Dakle, oni se labi nagrade koje je postigao svojim namazom, postom i zekatom. Onda će se uzimati od njihovi loših djela i davati njemu. Sve dok, njegov, sve dok ta loša dijela natovarena na njega, ne strovali ga u džahennem. Pa kaže, to je istinski propalca. Nakon što je imao, imao. I mogao da postigne i postigne da ređe, u džennetu na kraju će završiti u džahennem. Zašto? Nije vodio dakle računa o svojim unutrašnjim tim dijelima, o dijelima srca. Pa jučer je bio spomen određenih šerijatskih tekstova koji govore o važnosti, bitnosti dijela srca. Poput riječi Allaha subhanahu wa ta'ala يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ illa men atallaha bi kalbin salim. Toga dana, sudnjeg dana, neće ništa koristiti i metak, niti potomstvo, koristit će samo čisto srce s kojim čovjek dođe pred svoga gospodara. hadis Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, doista u ljudskom tijelu postoji jedan organ, ukoliko je on ispravan, ispravno će biti i ostalo tijelo, odnosno u cijelog tijela svih tih udova organa dolazi je dobra djela. I ukoliko taj organ bude loš, loše će biti i cijelo tijelo, dolazi će loša djela, kaže na kraju, ela ovo je kalb, zar to nije, zar to nije srce. Ebu Horeira radijallahu talan kaže da je uloga srca u ljudskom tijelu poput, dakle, komadanta u svojoj vojsci. Pa ono, dakle, što naredi, kako naredi, tako se, dakle, organi odazivaju. Tako vojska ispunjava te naredbe, zahtjeve svoga komadanta. Pa bude li to srce u redu, dakle, bit će ispravne naredbe i ostalo tijelo će se pokoravati. Salman al-Farisi, radijallahu talan, je rekao, ukoliko čovjek popravi svoju unutrašnjost i Allah će dati da popravi svoju spoljašnjost. A onaj, dakle, koji pokušava i radi na svojoj spoljašnjosti, ne vodi računa o svojoj unutrašnjosti, to je kratkog daha. Prije ili kasnije otiće i ta spoljašnjost. I ukoliko se budemo vraćali na ostale šerijatske tekstove, možemo prejasno zaključiti da je, dakle, potrebno posvetiti veću brigu i pažnju dijelima srca. Svakako, dakle, i dijelima organa, ali, dakle, dijelima srca. Jučer je spomenut jedan hadis onako, dakle, za razmišljanje, hadis o muđahidu, onome koji je preselio na Allahom putu, koji je podijelio svoj, svoj imetak, je u sadaku i onome koji je tražio znanje cijeli svoj život i dijelio ga, na kraju sve jedan su završili u džehennemu i to ne bilo kako, već s njima se raspalio, razplamsao, razjalio džehennem. Zatim dolaze ostali nevjernici, dakle osna. Dakle, pa je toga i tekako potrebno voditi računa o svome srcu, o tim bitnim dijelima srca. Pa kao što je tamo naslovljeno, trebali bismo imati sada predavanje o jednoj posebnoj osobini, posebnom srčanom dijelu, posebnoj osobini, neizostavnoj osobini za svakog vjernika i vjernicu. A to je jakin objeđenje. Jakin objeđenje. I Allah najbolje zna. Slično, dakle, sinošnjim predavanjem. Jakin objeđenje je razlog zbog čega je ovakvo pridržavanje muslimana za njihovu vjeru. Poznaju mnogo toga, Mnoge propise poznaju, međutim tih propisa nema, tih propisa nema u njihovom životu, u njihovoj praksi. Allah najbolje zna, nisu ubjeđeni u to. Ili nisu naučili šta je ubjeđenje. Ne znaju kako biti ubjeđeni u to. Pa ćemo, inša Allah, danas, jel, samo onako malo nemoguće, dakle, bilo koji od ovih tema objediniti, obuhvatiti sve šarijetske tekstove koji govore, ali, dakle, cilj ovih predavanja jeste da opomenemo jedni druge, postaknemo jedni druge, na pokornost i približavanje Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa dakle, jeqin, ova riječ i riječi koje se izlače iz ove, spominju se u Kur'an i Kerimu na oko dvadesetak, na oko dvadesetak mjesta. Pa tako Allah subhanahu wa ta'ala jeqin spominje uz iman. Jeqin spominje kao posebnu osobinu vjernika. A kada Allah subhanahu wa ta'ala spominje neku osobinu uz iman, spominje neku osobinu kao osobinu vjernika, onda ta osobina mora se naći kod vjernika. Ukoliko se ta osobina ne nađe kod vjernika, dolazi u pitanje njihovi iman. Dolazi u pitanje potpunost njihova, njihova imana. Pa poznato vam je odmah na početku Kur'an i Kerima, nakon Fatihe, sura Al-Baqara, prvih četiri ili pet ajeta govore o osobinama istinskih vjernika. Zatim dva Kur'anska ajeta govore o osobinama nevjernika, zatim koliko 13 14 ajeta govori o licemjerima, munaficima. Allah najbolje zna zbog čega toliko kuranski ajeta o licemjerima, munaficima, zato što će ih biti najviše na dunjalu. Zato što su najopasniji. Ha? Pa Allah subhanahu wa ta'ala toliko je li govori o njima i toliko govori o suri Taube, kako je rekao, kako se zove još sura Taube? Drugim, drugo ime za suru Taube. Hm? El Fadiha, ona koja razotkriva. Ona koja je razotkriva. Pa naćete brojne kur'anske ajete u suri Tawba, o minhum, o minhum, o minhum, i od njih ima, i od njih ima, i Dolaze osobine licemjera. Pa su ashabi govorili, Ibn Abbas kaže, bojali smo se, sve će razotkriti. Sve će nas ubrojati. Pa dolazi, poznato nam je također sura, naslovljena u Kur'anu Kerimu po njima. Al-Munafiqun. Dakle, toliko Allah subhanahu wa ta'ala govori o munafcima, zašto su Allah ne bilje zna, jel, zato što su najbrojniji, zato što su najopasniji. Ali, da se vratimo na početak sure Al-Baqara, Allah subhanahu wa ta'ala govori o osobinama istinskih vjernika. Pa kaže, alif la mim, dalike kitab, la rajbe fihu, dan je mutaqina, alladine yu'minune bil gajb, wa yuqimune salate, wa mimma razaqnahum yunfiqun, والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون ها ispravan prijevod Elif La Mim Je li poznat prijevod? Znači, samo Allah subhanahu wa ta'ala zna šta znači ove skraćenice. Ima koliko? 29 kur'anskih sura koje počinju sa ovim skraćenicama. Allah subhanahu wa ta'ala zna njihovu mudrost. E, zna njihovo značenje, ali mudrost od počinjanja kur'anskih sura sa ovim skraćenicama je... Ja slušao sam predavanje istražirano. Da skrene pažnju na... Onoga koji sluša učenje. Zapošli. blizu si, ali da skrene pažnju kako, što, zašto ostali kuranski ajeti ne, ne skreću pažnju. Prije svega... Zato dolazi kao Kada pogledamo te kuranske sure koje odpočinju sa skraćenicama, nakon tih skraćenica dolazi govor o Kur'an Kerimu, o istintosti Allahov govora, da je to Allahov govor. Ili govor, dolazi govor o poslaniku Muhammedu alaihi sallam, da je on poslanik od Allaha ili dolazi govor o istintosti proživljenja. Sve su ovo mušrici i mnogobošci Mekije negirali. Da je to govor od Allaha, da je Muhammed Allahov poslanik, nema proživljenja. Allah subhanahu wa ta'ala, kada je objavljivao ove ostale kur'anske ajete u, ustaljenim jeli, redom, nisu se mnogo osvrtali na te kur'anske ajete, okrtali se, stavljali prste u uši, pokrivali se odjećom i slično. Međutim, kada su čuli Elif la mim, Jasin, Qaf, Sad, Kaf, Haya, Ain, Sad, to je bilo nešto novo za njih pa bi se okretali, šta je sad ovo? Allah dolazi odmah s govorom o istintosti Kur'ana, o istintosti poslanstva, o istintosti proživljenja. Ha. Jedna od mudrosti od počinjanja kur'anskih sura na ovakav način. A druga mudrost jeste izazivanje mušrika, mnogobožaca, arapa. Vaš jezik se sastoji iz ovih harfova. Iz elifa, iz lama, iz mima, iz ra, iz kaf, iz had, sad, nun, ovakav je vaš arapski jezik, sastoji se od ovih harfova. Dobro, tvrdite da nije ovo Allahov govor, dojste se sličnim govorom. Ovaj govor je napisan, dakle, na vašem arapskom jeziku je. Vi tvrdite da ste na nivou, jel dostigli ste e, maksimalno, jel najveći nivo u toj retorici, jel i književnosti. Dojste sa nečim sličnim, nisu dakle mogli. Pa elif la mim, zalike el kitab, ta uzvišena knjiga, zalike el kitab, došlo je određeni član, el kitab, el, određeni član ima značenje sveobuhvatnosti, dakle ta uzvišena sveobuhvatna knjiga od početka do kraja, la rejbefi, u njoj nema, ama baš nimalo sumnje. U arapskom jeziku za sumnju se koristi drugi izraz. Vi koji ste sarapima u džamatu, u mesčitu, kako se koristi, niste čuli? Koristi se šek, u arapskom jeziku je šek izraz za sumnju. A rejb jeste izraz koristi se za osnovanu i neosnovanu sumnju. Dakle, onaj koji bi možda i mogao posumnjati i onaj koji sebe natjerava, pokušava da sumnja. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, nema, ama baš nikakve sumnje. Nemojte pokušavati sumnjati. Od početka do kraja, od Fatihe do en nas, sure en nas, u, u ovu uzvišenu knjigu nema, ama baš nimalo sumnje alladine yu'minune bil ghaib oni koji je ova knjiga ta uzvišena knjiga u koju nema sumnje od početka do kraja ona je ukustvo samo lil muttaqin samo onima koji se budu bojali jer koji se budu bojali čitaće ovu knjigu i uzimaće pouke i poruke iz ove knjige oni koji se ne budu bojali prelaziće čitaće možda ali neće ništa uzimati iz te knjige neće uzimati pouku i poruku hm. onima koji budu vjerovali u gaib alladine yu'minun bil ghaib koji budu obavljali namaz, koji budu izdvajali zekat, koji budu vjerovali ono što je objavljeno tebi, o Muhammede, i što je objavljeno prije tebe, i onima koji budu u ahiret ubjeđeni. Oni koji budu muqini, koji budu imali jekina u ahiret. Dakle, pa ovdje Allah subhanahu wa ta'ala kao jednu neizostavnu osobinu vjernika, koji će, kako stoji u petom ajtu, biti na uputi svoga gospodara i koji će jedino uspjeti, sutra na sudnjem danu spomnije, dakle, i ovu osobinu jakina, objeđenja. Pa dakle, nemoguće je da vjernik bude bez jekina, bez ubjeđenja. Također, Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj plemenitoj knjizi spominje i navodi, kao što smo jučer rekli, preko 40 primjera. Navodi svoja znamenja, navodi čudesa. Navodi svim ljudima, međutim, iz njih pouku i poruku ne uzimaju, osim oni koji imaju ubjeđenja. Pa kaže, prelijepo. I tako, jeli, jako, i tako jasno. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, hada besairu linnas. nas. وَهُدَمُ وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُقِنُ Ovo su jasni dokazi svim ljudima. Linnas. En nas, dakle određeni član svim ljudima za sve obuhvatnost. Ovo su jasni dokazi svim ljudima. Međutim, uputa i milost samo za one koji imaju ubjeđenja. Samo za one koji imaju ubjeđenja. Oni uzimaju iz tih znamenja, iz tih ajeta, Allah i subhanahu wa ta'ala, jeli uputu i znamenje. Dakle, Šta je to onda jekin? Kada mora neizostavno da se nađe kod nas. Kada oni koji su mukini, koji su ubjeđeni, jedino oni uzimaju pouku i poruku iz Allaha i subhanahu wa ta'ala ajeta. Pa dakle, jekin se sastoji iz dva dijela. Ova, dakle, dva dijela osoba, vjernik i vjernica moraju imati pri sebi da bi bili ubjeđeni, da bi bili istinski vjernici, da bi, dakle, uzimali pouke i poruke iz Allaha i subhanahu wa ta'ala riječi, znamenja ajeta. A to je prije svega ispravno znanje. Iz kitaba i sunneta. Jer jedino znanje jeste znanje koje se nalazi u kitabu i sunnetu. Ispravno šerijetsko znanje jeste znanje koje se nalazi u kitabu i sunnetu. Kako kaže Ibn Qaim, <clears throat> rahimahullahu ta'ala u svojoj poznatoj mi čuli ste jeli, da ima, eh, da je napisao u stihovima akidu ahli sunnete al džemata. U stihovima preko 5800 stihova, sve jedan stih završava sa harfom nun. Sa harfom nun. Pa je stoga i dobila naziv kod običnog naroda Nunija, a zove se Al-Kafija Šafija, Lilintisari Firkati Nađi, jel, njim ispravan naziv. Pa kaže, el ilmu kale Allahu wa kale Rasuluhu, kale sahabetuhum ulil irfani, mel ilmu nasbuke lil hilafi sefahetun bejna Rasuli u bejna kavli fulani. Znanje je ono što kaže Allah i što kaže poslanik i ono što kažu ashabi tumačići kitab i sunnet. Jer ehli sunnet val džemat, vidimo danas mnogi se pozivaju slijede kitab i sunnet. Slijede kitab i sunnet. Međutim, ehli sunnet val džemat slijedi kitab i sunnet, razumijeva kitab i sunnet onako kako su razumijele prve generacije. Oni koji su svjedočili objavi Kur'ana. Oni koji su znali povode. Pa imamo Ibn Mas'uda radijallahu talam koji kaže da znam da neko bolje poznaje Kur'an od mene i da se do njega može doći jahalicom, preuznim sredstvom, išao bi do njega. Ali nema. Pa kaže, znam gdje je sve jedna kuranska sura objavljena, gdje je sve jedan kuranski ajet objavljen. Takvi su bili. Ibn, um, Ibn Masud, kako je rekao Allahov poslanik Alihi Salocom, ko želi da uči Kur'an onako kako je objavljen, neka ga uči kako ga uči Ibn Umjad, odnosno Ibn Masud. Takvi su bili. Zbog toga, dakle, nema nama drugog puta. Kako je rekao ima Malik, neće se popraviti završnica umeta, osim onako kako se popravila njegova prethodnica, Pa dakle, na nama je da razumijevamo kitab i sunnet onako kako su oni razumijeli. Juče je dobrim, bilom, dobrim dijelom bilo, dakle, govora o tome. Nema, dakle, našeg mišljenja. Već, dakle, onako kako je rekao Allah, kako je rekao Allahu poslanik. Znanje ono što kaže Allah, što kaže poslanik i što kažu ashabi tumačići kitab i sunnet, a nije znanje, već je ludost da uzmeš riječ jednoga nekog čovjeka, ostaviš riječi poslanika. To je ludost. To će te odvesti sa pravog puta. Dakle, da bi imao jekin ubjeđenje, moraš imati ispravno znanje. Ispravno znanje iz kitava i sunneta. Pa dakle, nemoguće da čovjek dođe, da dođe brat i kaže moj stav je takav i takav. Ja sam ubijeđen to i to, pitaš ga za dokaz. Ne zna dokaz. Ne možeš biti ubijeđen ako ne znaš dokaz. Ili ako barem nisi, nisi čuo za taj dokaz, da postoji dokaz, da je vjerodostajan se ili slično, postoji kuranski ajed. I ovo drugo, Allah najbolje zna što je problem kod nas. Zbog čega je naše pridržavanje za vjeru ovakvo? A to je dakle ovaj drugi dio, bez kojeg nema jekina, da to znanje potpuno ispuni naše srce. Potpuno obvlada našim srcem. Pa ništa da ne radimo, osim dakle po tom znanju. Što god kažemo, što god radimo, dakle proizilazi iz tog znanja koje je obvladalo, obvladalo našim srcem. Naćemo brojne muslimane, ali tako, koji vjeruju u džennet i džehennem. Postajanje dženneta i džehennem. Međutim, kada poglažu njihova djela, rade za džahennem. Ne rade za džennet. Allah najbolje zna, dakle, nisu ubijeđeni u to. Nisu naučili kako biti ubijeđen u džennet i džahennem, ili u čemu će ako da biti, biti riječi. Stoga je šehol Islam ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala rekao jekin je čvrsto nastanjivanje znanja u srcu nakon kojeg nema više kolebanja. Nakon kojeg više nema kolebanja. Da se to znanje čvrsto spusti u tvoje srce, da ispuni tvoje srce, na tome si smiren. Na tome se smir nema više nedomica, nema sumnji, nema jeli, kolebanja. O važnosti ovog jekira, kaže Ibn Kajim, rahimahullahu ta'ala, kod Ibn Kajima, ovo je najvažnije dijelo srca. Pa kaže, el jekinu ruhu amalil kulub, allati hiya ruhu amalil džavarih. Jekin je srž dijela srca. Osnova dijela srca. Osnova srčanih ibadeta, koja su opet osnova ostalih ili tjelesnih ibadeta. Vidli smo onom muđahidu, ništa nije vrijedilo, ništa neće vrijediti onome koji je podijelio sadaku, ništa neće vrijediti zato što nije bilo iskrenosti. Iskrenost je srž u tim dijelima. A kaže Ibn Kain, opet jekin je srž svih tih srčanih ibadit. Ako čovjek ne bude ubijeđen, zar će biti iskren prema Allahu? Neće. Ako ne bude ubijeđen u Allaha subhanahu wa ta'ala, zar će mu biti pokoran? Neće. Neće biti zadovoljan svojim gospodarom. Neće voljeti svoga gospodara ako ne bude, ako ne bude ubijeđen. I zato je jekin čvrst iman, čvrsto ubjeđenje, jakin, najveća blagodat koju čovjek uživa. Najveća blagodat koju insan, osoba, čovjek na dunjavku može uživati. Jel? Kako? I stoji u hadisu kojeg bilježe, bilježe mnogi. Imam Ahmed, Nesai, Ibn Mađe, Humejdi, e, Bukharija, Wedebul, Mufredu, od Ausata, Ibn Ismaila, Ibn Ausata, koji pripovijeda, kaže, Ebu Bekr radijallahu talan godinu dana nakon smrti Allahovog poslanika alihi salatu sam ispeo se na minber. Pa je počeo da vazi. Rekaoši sjećam se prvog dana kada se ispeo Allahov poslanika alihi salatu wasalam na minber. I tada nam je rekao, zatim je plakao Ebu Bekr određeno vrijeme, pa je rekao, na vama je da budete iskreni, jer je iskrenost uz dobročinstvo a to dvoje nalazi se u džennetu. I dobro se čuvajte laži, jer je doista laž uz razvrat, a to je dvoje u džehennemu, u vatri. Zatim kaže, molite Allaha za zdravlje, jer nije dato nikome ništa bolje nakon jekina od zdravlja. Nije dato nikome ništa bolje nakon jekina od zdravlja. Dakle, jekin je ono što je najbolje dato insanu jakin, ubjeđenje čvrst iman. Zato stoji u drugom hadisu kada je upitan Allahu poslanika alihi salatu sam o dijelu koje je najdraže Allahu subhanahu wa ta'ala rekao je el iman la šekefi, imanu la šekefi. Iman u, kojeg, u kojem nema, dakle, sumnje, nema. Čvrst, čvrst iman. Pa, dakle, koliko je to vrijedna blagoda i koliko moramo nastojati upoznati se s njom i ostvariti je, jeli, pri sebi, Allahu poslanika alihi salatu sam često U stvari, rijetko bi se znalo desiti da ustane sa međlisa, sa skupa, a da ne traži i ne moli Allaha subhanahu wa ta'la za jekin njega i njegovih ashaba. Kako kaže Abdullah ibn Amer i mnogi bilježe, jer je temizi hakim, ibn sunni, amelu, jomu, lejle, ibn barku, zuhdu, od Ibn Omera kaže, rijetko bi Allahov poslanik alihi salatu wasalam ustao sa skupa, a da ne bi tražio od Allaha jakina za sebe i za svoje ashabe, govoreći poznata dova. Allahum maksim lana min hasjetike ma tehulu bihi bejnena u bejne masijetik, wa min ta'atike ma tubelliguna bihi džennetek. Jel, gospodaru naš podari nam strahopoštovanja, bogobojaznosti koja će se ispriječiti između nas i nepokornosti tebi, grijeha tebi Podari nam pokornosti s kojim ćemo postići da ređe u tvome džennetu. وَمِنَ الْيَقِينِ ma tuhawinu bihi alejna nasaib ad-dunya i podar nam yaqina objeđenja s kojim će nam svi musibeti na dunjalku postati laki postati postati laki pa kada je Allahov poslanik alejhi sallam dovio i ashabi doveli onda smo i mi daleko, daleko preću da dovimo i tražimo da Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari jekina. Stoga bi Ebu Bekra radi Allahu ta'ala kako bilježi Ibn Abi Dunija u svom dijelu uh, El Jekin, da bi Ebu Bekra radi Allahu ta'ala znao reći Allahume hebli imanen wa jekinen wa mu'afeten wa nije. Gospodaru moj, podari mi imana, podari mi zdravlja, podari mi jekina i podari mi ispravan, ispravan i mnogi drugi naši, naši prethodnici. Dakle, jekin kako i velika blagodat, najveća blagodat koju insan uživa na dunjavku. I stoga treba da bude ubijeđen u svakom segmentu svoje vjere. Što god dođe od Allaha i subhanahu wa ta'ala vjere, u to treba da bude ubijeđen. Pa primjeri, kako biti ubijeđen? Samo primjer, nemoguće je dakle sve obuhvatiti. Kako da budem ubijeđen ono što Allah naređuje? Kako da budem ubijeđen u Allaha i Evo, mi klanjamo, mi postimo, mi činimo ovo, ono, Allah je naredio, međutim, jesmo li ubijeđeni? Ha. Prije svega, dakle, da prihvatimo ono što dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah naredio, Allahov poslanik alaihi salatu wasalam naredio, ne slušamo nikoga više. A može to možda i drugačije, a možda se ne misli na to, a ima drugo tumačenje. Ne, ne, Allah je naredio. Jer dostojno se potvrdilo da je Allahov poslanik alaihi salatu sam tako rekao, ne interesuje nas niko više i moramo vjerovati da je to put do Allahovog zadovoljstva. Nema drugog puta. Sve su drugo stran putice. Ono što je naredio Allah i što je naredio Allahov poslanika alihi salucam, to je put koji vodi do Allaha. Ako nije to put, zbog čega je Allah slavu poslanika? Zbog čega je Allah slavu poslanika? Vama je dobro poznato, a? Smijem ne pitati. <laughs> Još jedan put, baš Nisam razumio. Marsana, kila rahmatin ilalim. E, a hoću da, da ovo pitam. Poznato nam je temelji imana, temelji islama, je tako? Erkanul iman, erkanul islam. Šest je temelja imana, je tako? Bez njih ne može čovjek biti vjernik. <laughs> Svaki od tih temelja ima svoje opet ruknove. Da bi ispravno vjerovao u Allaha, moraš vjerovati u nešto. Imaju četiri rukna. Da bi ispravno vjerovao u Meleke, Te neko pita kako vjeruješ u meleke? Zakuješ odmah. Ima četiri rukna. Da bi ispravno vjerovao u poslanike, ima četiri rukna. Da bi ispravno vjerovao u kitabe, ima četiri temelja, rukna. Da bi ispravno vjerovao u sudnji dan, ima tri rukna. Da bi ispravno vjerovao u kader, ima četiri rukna. Isto tako, temelji islama, šehadet. Jeli? Ašhadu en la ilaha illallah, ašhadu en muhammeda rasulullah. Eh, kad posvjedočimo da je Muhammed Allaho poslanik, to od nas nešto traži. To od nas nešto traži. Da bi to svjedočenje bilo ispravno, moramo vjerovati u četiri također rukne. Hm? Da prihvatimo sve ono što dođe od Allahovog poslanika. Da se pokoravamo svemu onome što je on naredio. Da ostavimo sve ono što je on zabranio i da ne obožavamo Allaha osim onako kako ga je on obožavao. Na takav način moramo svjedočiti da je Muhammed Allahov poslanik. Onaj koji ne prihvati ili ne pokorava se ili čini ono što je zabranjeno ili obožava Allaha kako on hoće, onda taj ne vjeruje ispravno, ne svjedoči ispravno da je Muhammed Allahov poslanik. Pa dakle, ako mi budemo radili kako mi hoćemo, onda zbog čega je Allah slavu Poslanika. Zbog čega je Allah objavljivao knjige? Sve to stavljamo pod veliki, pod veliki, jeli, upitnik. Zato, dakle, moramo vjerovati da ono što je došlo od Allaha preko poslanika Muhammeda, alihi salatu sam, da je to put do Allaha, Allaha i Allahovog zadovoljstva. Nema drugog puta. Pa kada dođe naredba od Allaha, prihvatamo tu naredbu, zadovoljni smo tom naredbom, to je put do Allahovog zadovoljstva. Zatim, dakle, drugo, da bismo bili ubijeđeni u te naredbe, moramo maksimalno sprovoditi te naredbe. Prije svega biti zadovoljni prije svega biti zadovoljni. Vratite se tamo na komentar 30. ajta sure Yasin. Ja hasratan ala libad. Ma yatihim mir rasulin illa kanu bihi yastehzi'un. Ja hasratan ala libad. Ma yatihim mir rasulin illa kanu bihi yastehzi'un. O žalosti, o tuge, o propasti robova. Nim došao nikada, ama baš ni jedan poslanik a da se s njim nisu najviše ismijavali. Doslovan i ispravan prijavat. Nije im došao ono, baš nikada, nijedan poslanik, a da se nisu s njim najviše ismijavali. Kada je došao poslanik, kada dođe poslanik, Allah pošalje poslanika, on je bio meta ismijavanja. Svi drugi su zaboravljeni, s kojima se ranije ismijavali, od ljudi. Poslanik se tada najviše ismijavao. Pa u komentaru tog ajeta pronaći ćete dakle opasnost ismijavanja sa Allahom vjerom opasnost ostavljanja Allahove vjere, opasnost nezadovoljstva s Allahovom vjerom. Vjernik mora biti zadovoljan sa svim onim što je došlo u Allahove vjeri, sa svim onim što je došlo u kitabu, vjerodostojno u sunnetu potvrđeno. S tim moraš biti zadovoljan, a zatim maksimalno se truditi koliko možeš da radiš po tome. Ali moraš biti zadovoljan. Ako nešto ne uradiš, zato ćeš biti pitan i obračunavan. Ali ako ne budeš zadovoljan, bojati se za vjeru bojati se za vjeru. Dakle, moraš biti, moraš biti zadovoljan. I dakle, ovo treće. Nakon što prihvatiš od Allaha, vjeruješ dakle, da je to put do Allahovog zadovoljstva, maksimalno radiš na tome, dakle, da voliš te naredbe. Ono što je je bilo, o čemu je bilo riječ. Da voliš, da se draga srca pokoravaš tim naredbama. Da ne kažeš ovo je zato što mi Allah naredio i gotovo. Ne, već da kažeš u tome je slast moga srca. U tome je slas moga srca. Kad te neko pita za namaz, kad te neko pita za post, za učenje Kur'ana, ne, Allah je naredio, Allah je propisao toliki sevap i slično, već u tome je slast moga srca. Ja ne mogu bez toga, jest Allah je naredio, ali u tome je živo moga srca. Moje srce će zamrijeti ako ne bude namaz, ako ne bude učenja, ako ne bude učenja Kur'ana. Zbog toga je Allah u poslani govorio Bilalu, ali samo sam govorio Bilalu, rihna biha ja Bilal, odmori nas njime, o Bilal, odmori nas namazom, rekao je mm, hubbibe ileje min dunjakum en nisaove tib meni su od vašeg dunjalka učinjene dragim žene i mirisi, mi to kažemo ali ona je završeta hadisa nikako ne možemo da potvrdimo wa džuilet kurretu ajni salat ali je slast moga oka ali je moj rahatluk ali je moj odmor u namazu ali je moj odmor u namazu Allahu poslanik alaihi salatu sam odmarao se u namazu odmarao se u namazu iako su mu pete pucale u dubog stojan. To je za njega bio rahatluk. To je za njega bio rahatluk. Pa i na takav način mi dakle trebamo da shvatimo Allahove naredbe, da uživamo u njihovom, njihovom sprovođenju. Zatim kako da budemo ubijeđeni u ono što je Allah zabranio? Da prihvatimo što je Allah zabranio. Allah zabranio i gotovo, ne slušamo nikoga više. Allah zabranio, zabranio Allahu poslanika alaihi salatu wasalam i mi to, mi to prihvatamo. Zatim, Moramo prihvatiti da sve ono što nam je Allah zabranio, da nam je zabranio radi naše koristi. Ne zbog toga što želi da nam nešto uskrati. Da ne znam, uživamo u tome. Ne, ne, sve što nam je Allah zabranio, zabranio nam je radi naše koristi. Sve što nam Allah uskrati, uskrati radi naše koristi. Moramo vjerovati u to. Zatim ne pokušavati ni na koji način da dođemo do onoga što je Allah zabranio. Ko subotar, jel? bacali mrežu u petak, vadili u nedlju, kaj mi nalovimo subotom. A ribe jedino dolazili, ili kod židova, kao što je poznat, ribe jedino dolazile subotom. I oni, nakon što im je bilo zabranjeno, nekoliko puta koreni, bacaju mrežu u petak, a vade u nedlju, kaže, ne, mi ne, ne, nalovimo subotom. Zato bratu i sestri, kad nešto kažeš tako i tako, odu, pitaju drugog, trećeg, petog, desetog, dok neko kaže, može, Ne je to tako, može. Vjernik ne može biti takav. Ne smije biti takav. Kad Allah nešto naredi ili Allah nešto zabrani, tako je. Jasno, nema dakle nekog dvosmislenog govora, nema tumačenja, tako dakle treba prihvatiti i neći dakle ne ispitivati, ne pitati jeli, druge na takav način. Zatim, kako biti ubijeđen u kazivanja, u prošlim narodima, ukazivanja u, dakle, kuranske ajete koji govore o budućnosti, koji govore o preznacima sudnjeg dana, o sudnjem danu, o džennetu, o džehennemu. Kako da bude? Opet, dakle, da prihvatimo te kuranske ajete, da nimalo ne osjećamo ha, od, odbojnosti prema tim kuranskim ajetima, već da prihvatimo, da ih proučavamo, da ih iščitavamo i biti ubijeđen u njih, na primjer u ajete koji govore o džennetu i džehennemu biti ubijeđen u njih. Dakle, onaj najniži nivo stepen jakina ubijeđenja jeste, dakle, kada čitaš kuranske ajete koji govore o džennetu i džennemu, kao da gledaš džennet i džennem ispred sebe. To znači biti ubijeđen u džennet i džennem. Zato je stanje takvi muslimani koji kažu vjerujemo u džennet i džennem, a ovamo rade za džennet, a ostavljaju, za, za a ostavljaju djela za džennet. Nisu ubijeđeni. Onaj koji je ubijeđen u džennet i džehennem kada čita kur'anske ajete ili hadise koji govore o džennetu i džehennemu kao da gleda svojim očima. Postoji jedna kur'anska sura u kojoj se spominje jekin. U Ameđuzu. U zadnjih, hajde, 15 kur'anske sura. Ili donesi s prijevodom Mushaf. Ha sljedeći put kad dođem, bit će tefsir ovdje. I važnost Kur'ana u životu muslimana. Juče sam ispitivao iz Kur'ana. Adametul Kur'an. Veličina uzvišenost Kur'ana. Kod nas. Hm? Ne spominje se tu, ali spominje u toj suri. <laughs> El hakumu te kaza. A ti uzmi, pa pročitaj prijevod. Zatim. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يوم يدين عن النعيم فكاكو يبريود zaokuplja vas nastojanje, gomilanje i metka, sve dok ne dođete do svojih kaburova, kella, A ne valja tako. Saznaćete sigurno, ne valja tako. E dalje. Ovo vidite se kod je kino. Vidite, žene brasnima. Ajde, ajde, ajde. Ženim ćete vidjeti sigurno. Još jedno 13. Imaš ti prijevod tu. <laughs> Kako ide prijevod? ide šest jaja džehrem ćete vidjeti jasno, a ide sedmi i još jednom doista ćete vidjeti očigledno da i dosmi zaključiti toga dana za slada život biti pitan i siguran. Nije li ispravan taj prijavod? Kalla lau ta'lamuna al-yaqin. 13. sura hađera od pozada. Kella lau al-yaqin. La Letaravunna al jahim Thumma la letaravunna al-yaqin. Kada se govori o jaqinu, spomnio se tri stepena. Pa taj najniži stepen jeste ilmu al yaqin Jaqin do kojeg dolaziš na osnovu znanja. Zatim ainul yaqin do kojeg dolaziš visoči stepen na osnovu znanja i onoga što vidiš svojim očima i haqqul yaqin do kojeg dolaziš na osnovu znanja onoga što vidiš i onoga što osjetiš na sebi a pa ispravan prijevod značenje la law ta'lamuna ilmil yaqin a ne valja tako da imate yaqin kojeg ste stekli na osnovu znanja la tarawunna al jahim jahannam biste gledali svojim očima Da ste toliko ubijeđeni ono što znate o džehennemu, gledali biste džehennem svojim očima. Kella lev ta'lemuna ilme liqin, le tarvunna il džahim, thumma le tarvunna ajna liqin. Zatim ćete ga vidjeti zasigurno svojim očima. Kako stoji u suri Marijam, wa im minkum illa variduha kana ala rabbika hatman maqdiya in nema jednog od vas a da neće jehennem vidjeti svojim očima da neće biti izložen jehennemu ثُمَّ نُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ جِثِيًّا Zatim ćemo bogobojazne sačuvati Jahannama, a ostavit ćemo da u Jahannamu kleče oni koji su bili nepokorni. Hm. Zato, dakle, kako biti ubijeđen u džennet i Jahannam kada čitamo kuranske ajete o džennetu i Jahannamu kao da ih gledamo, kao da ih gledamo svojim očima. Pa dakle, na primjeru dženneta, bolje da pojasnimo. Ha, kada čovjek čita o džennetu, kada čita kao da gleda svojim očima. Zatim ako Bog da sutra, ako Bog da sutra na sudnjem danu vidimo džennet svojim očima, poveća se objeđenje. Zatim ako Bog da kada je budemo inša Allah u džennetu, Allah subhanahu wa ta'ala molimo za to, onda će se dakle potpuno obistiniti to objeđenje, to objeđenje kod nas. Pa dakle, na takav način treba biti ubjeđen ukazivanja. Također, tegobe i iskušenja, ono što nas zadesi od tegoba, od iskušenja, na nas, dakle, svakodnevno bivamo izloženi tome. Pa kako, dakle, biti ubjeđen u to? kako ispravno razumijeti tegobe, iskušenja, nedaće. Ha? Prije svega, kad nam se desi iskušenje, kad nas pogodi bilo koji musibet, shvatimo to kao odnos milostivo prema svome robu. Nemoj da to shvatimo kao odnos neprijatelja prema neprijatelju. Da Allah subhanahu wa ta'ala želi da te kažnjava, da se ne znam i življava nad tobom, da ti čini nepravdu. Nemoj tako da shvatamo. Već shvatimo odnos milostivog, svemilosnog prema svome robu. Nemojmo, braćo, nikad zaboraviti na hadis. Stavimo ga sebi pred oči. Allah i treba ga ispisati u kući. Non stop kada ulazimo, izlazimo da nam je pred očima. Dobro vam poznat hadis. Čuli ste ga sigurno. Malo kad razmišljamo o njemu. Jedne prilike kad je Allahom poslaniku, alaihi salatu wasalam, dovedeno roblje. Pa su poredani ispred njega. Allahov poslanika, alaihi salatu wasalam, stoji i ashabi pored njega i treba da se izrekne presuda šta će biti s tim robovima. Hoće li biti prodani, hoće li biti zamijenjeni, hoće li biti pobijeni, šta će biti. Kada izlazi iz tih safova neka žena, ne interesuje šta će biti s njom. Ona neće uopšte da sluša kakva će biti presuda. Ne interesuje. Nekoga traži. Hoda između safova. Nekoga traži. I Allahov poslanika, alaihi sallam, i ashabi gledaju svi. Šta je sad s ovom ženom? Ne interesuje. Šta će biti s njom? traži nekoga i na kraju nalazi dijete svoje i privija ga na svoje grudi. Ne stidi se nikoga. Prvo, ne interesuje šta će biti s njom, zatim se ne stidi nikoga, e, privija dijete na svoje grudi i pred svim doji svoje dijete. I Allahov poslanik alihi sallam zadinjen primjerom. Pita ashab, šta mislite? Vidjeli ste ovu ženu? Ne interesuje šta će biti s njom i ne stidi se nikoga. Šta mislite kada bi ova žena mogla da baci svoje dijete u vatru, da li bi ga bacila? U prilici je da baci svoje dijete u vatru, da završi s njim, da izgori. Da li bi bacila svoje dijete? Kaže, nikad. Kad je ne interesuje, ne interesuje šta će biti s njom i ne stidi se nikoga, masa ljudi je iskupljena. Kaže, kako da baci dijete? Kaže, Allahu arhamu bi ibadihi min hadihi bi valediha. Allah je milostiviji prema svojim robovima od ove žene prema svome djetetu. Allah je milostiviji. Zato što god te zadesi od Allaha, to prihvati kao odnos milostivog, svemilostnog prema tebi. Dobro, ako je to odnos milostivog prema meni, zbog čega Allah daje iskušenja? Daje ti iskušenja, daje nam iskušenja radi našeg dobra. Radi našeg dobra. Pa daje ti iskušenje da bi ispitao tvoje strpljenje, da bi izgradio kod tebe sabor. Allah subhanahu wa ta'ala, kako stoji u suri Zumer, za sabor nagrađuje nije poznato nama innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab doista samo strpljivi će biti bez računa nagrađeni nije poznato nama koliko će biti nagrađen a kada Allah subhanahu wa taala nešto skriva onda tu insana ono nešto golica a interesuje ga pa dobro ako te interesuje Izgradi kod sebe strpljenje, pa ćeš vidjeti koliko ćeš biti nagrađen. Pa Allah ti daje iskušenja da bi podigao tvoje deređe. Možda sa ovim svojim dijelima koje imamo, koja imamo, ne možemo postignuti te stepene kod Allaha. Pa Allah nas iskušava čisti. Zato Selef, naši ispravni prethodnici, zapitali bi se kada ne bi imali iskušenja. Zapitali bi se. I zar nije došlo u hadisu da je upitan Allaho poslanika, alaihi salatu sam, koji to bivaju najviše iskušavanje? od Allahu i robova. Hm, pa je rekao vjerovjesnici. A, ne tamo neki zadnji, nego vjerovjesnici. Najbolji ljudi bivaju najviše iskušavani. A ako te Allah stavlja na iskušenja, to shvati na ovakav način, da ti Allah želi dobro. Jer Allah te voli, kad Allah nekoga zavoli, stavi ga na iskušenje, da ga još očisti što više, da mu podigne deređe kod sebe, da mu oprosti one grijehe, grijehe jeliko je eventualno jeliko kod sebe, kod sebe ima. I stoga, dakle, na ovakav način trebamo biti u iskušenja, na ovakav način prihvatiti, biti zadovoljni s time i ne srditi se na Allahu subhanahu wa ta'ala podredbu, dakle, ono što nam je dao. I dakle, možemo na ovakav način i provjeriti jesmo li ubijeđeni. Jesmo li ubijeđeni vjernici? Imamo li jekina kod sebe? Pa dakle, možemo provjeriti svoj jekin kada počinimo grije. Nešto što je Allah zabranio ili nešto što je Allah naredio ne učinimo. Dakle, koliko smo ubijeđeni u Allahove naredbe ili Allahove zabrane. Pa ima vjernika koji su ubijeđeni kada učini grije, propuste nešto što je Allah naredio ili učine nešto što je Allah zabranio, odma se vraćaju. Odma se kaju Allahu subhanahu wa ta'ala. Svjesni su da su počinili grešku. Dok imaš drugi koji nemaju ubjeđenja ili koji su slabog ubjeđenja, moraš mu govoriti i govoriti. I posticati i posticati i družiti se s njim mjesecima i mjesecima da ostavi nešto što je zabranjeno. Da ostavi grije. Moraš mu pričati i donositi kazivanja od Selefu Saliha. Haman ga moraš ubijeti da je to grije. On ne prihvata uopšte da je to grije. Moraš ga ubijeti da je to grije, pa da to, dakle, on ostavi. Dok vjernik koji je ubijeđen odma, kada ga dotakne šeitan, izbezumi i počini grije, odma se vraća Allahu subhanahu wa ta'ala, sjeti se Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim možemo ispitati uh, svoj jeklin kada nas pogode iskušenja, ne da Dakle, koliko smo strpljivi na tome, koliko smo zadovoljni, jeli tom Allahom odredbom. Biti zadovoljni, to je dakle ono minimum što moramo biti. A strpljivi na tome, to je dakle ono pohvalno, jeli, pohvalno što se traži od nas. Zatim stanje potrebe. Kada nam nešto treba od Dunjaluka, a, juče je bila hudba o tome, kada nam nešto treba od Dunjaluka, tu možemo dobro ispitati svoje, svoj jekin, svoje ubjeđenje u Allaha. Može li nam iko na Dunjaluku koristiti? Može li nam iko dakle doprinijeti da dođemo do te Dunjaluške koristi? Do tog Dunjaluka? Nalazi se kod brata ovo ili ono što ti treba, pa hoćeš li se poniziti, tražiti od njega da dođeš do toga, ili ćeš moliti Allaha subhanahu wa ta'ala, pasti Allahu na seždu, vezati svoje srce samo za Allaha, došao ili došao do toga? Ha? šehhul islam ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala kako spomnije drugi šehhul islam Muhammed ibn Abdul Wahab u svome dijelu Kitabu Tevhid tamo kada govori kada govori o šefatu 15. 16. poglavlju Kitabu Tevhid spomni prelijep govor šehhul islam ibn Taymiyyah pa kaže mogu ti koristiti četiri osobe na Dunjavku i na Ahiretu ove četiri osobe ti mogu koristiti pa pogledaj ima ih može ti koristiti onaj koji apsolutno vlada nečim, tim što tebi treba. Mimo Allaha on vlada. Ima li tako? Nema. Može ti koristiti onaj koji zajedno sa Allahom subhanahu wa ta'ala vlada u nečim. Tome što ti treba. Nema. Može ti koristiti onaj koji služi Allahom. Služi Allah, pomaže Allahu subhanahu wa ta'ala održavanju. Pa da se zauzme kod Allaha za tebe da ti Allah to dadne. Nema ni takvog. Jer sutra na ahiretu može ti koristiti onaj koji će doći i zauzeti se kod Allaha subhanahu wa ta'ala za tebe da kaže Allahu taj taj rob dad mu to i to. Odmah nema ni takvog. Kao što nam je poznato, Allahu najbolje stvorenje. Neće doći pred Allaha i reći gospodaru, ja se zauzimam da odpočne suđenje. Ha? Neće tako biti. E, kako stoji u hadisu, da će ići jeli, ljudi nakon što se sunce spusti vrlo blizu njihovih glava, nakon što jeli, znoj se kod njih poveća, neki se čak budu ugušili u znoju, ići će od jednog do drugog, trećeg poslanika, vjerovjesnika, sve jedan od njih će spominjati svoj grih i brinti se samo za sebe, govoriti nefsi i nefsi, samo ja, samo ja da se spasim. Idite ovome, spomenite svoj grih. Pa će drugi reći, idite njemu, idite njemu, ja imam svoj grih, ja se brinem za sebe. Pa će reći Muhammed alaihi salatu sam kada dođe do njega, reći će enelaha, ja sam za šefat. Pa će otići i pasti Allahu na srđu. I doviti, i doviti, i doviti, i doviti. Kaže, sa novim dovama nisam ih znao na dunjalku. Allah će mi otvoriti. Dok Allah ne kaže, ja Muhammed irfaresak, osel tuhta, vašfatu šefa. O Muhammede, podigni svoju glavu i pitaj da će ti se. Traži da će ti se i zauzimaj tvoje zauzimanje će biti primjer. Tek tada, najbolje stvorenje, dakle, tek tada će njemu biti. Ha, dakle, niko ti ne može koristiti. Onaj koji ti može koristiti i od tebe štetu odagnati je samo Allah. Niko drugi. Pa stoga svoje srce veži samo za njega. Ni za koga drugog. وَتَوَكَّلَ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُتْ I ti se čvrsto oslori na onoga koji je živi, koji nikada neće umriti. Ti se vežeš za ovog ili za onoga, danas sutra ode on. Ništa, osta tvoja potreba neispunjena. Ha, kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا بِكُمْ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَعْبَةِ إِلَّا لَلَّهِ رِزْكُهَا A na zemlji nema ama baš ni jednog stvorenja, a da ga Allah subhanahu wa ta'ala ne hrani. U suri Mulk ima jedan kuranski ajet. Ne može mi sad pasti na pamet, razmišljam dok. Hm. Daj mi Kur'an za čas kod e. U suri Az-Zariyat, u suri Az-Zariyat također kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَفِي السَّمَاءِ رِزْكُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْتِقُونَ Na nebesima se nalazi obskrba vaša kod Allaha, ne kod ovog ili onog, pa da se ponižavaš ovome ili onome, već se nalazi na nebesima i ono što vam je obećano nalazi se kod Allaha. Zatim pogledajte kako kaže Allah. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْتِقُونَ tako mi gospodara nebesa i zemlje, to je istina. Kolika? Tolika kao što je istina da vi govorite. Vi govorite, to je istina, ne može niko poriti. Isto tako je istina da se vaša obskrba nalazi kod Allaha, nikod kog drugog. Zato dakle, od Allaha subhanahu wa ta'ala i traži. Moram spomenuti ovaj koranski ajit, ne može mi pasti, onaj, toliko je, samo što se mi, nažalost, malo družimo s Kur'anom. Sura Mulak, sredina, druge stranice. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَاتٍ وَيَقْبِدْ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنِ Zašto oni ne pogledaju u ptice? Kada šire svoja krila i kada ih skupe. Ko ih drži? Osim milostivog. Kada šire krila, dobro, ali kada skupe? Na visinama. Nisi na takvim visinama pa da trehneš. Niko nije umro od gladi. Ha? Ne boj se za svoju obskrbu. Ko drži te ptice na nebesima kada skupe svoja krila? Od to je, nisu raširena krila. Allah. I kako je? Ko je koristio za sebe ime? Ko je spomenuo? Ar-Rahman. Onaj koji je svemilostni. Pa kada je prema tim stvorenjima svemilostiv Allah subhanahu wa ta'ala zasigurno i prema svojim prema svojim robojima. Kako je došlo u hadisi kuciju, jeli, podržim hadisu, O roboj moji, svi ste vi gladni, osim onoga koga ja nahranim. Zato tražite obskrbu od mene, pa ću vas ja obskrbiti, ja ću vas, jeli, e, nahraniti. Također, blagostanje. Kada nakon siromaštva Allah nam ukaže svoje blagodati, dođemo u stanje blagostanja, jesmo li zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala, koliko smo ubijeđeni da je takvo stanje nastalo od Allaha subhanahu wa ta'ala, ne našim rukama, ne našim znanjem, vjernik u makakvom se stanju nalazio, siromaštvu ili blagostanju, izobilju, on je ubijeđen da je to sve od Allaha subhanahu wa ta'ala i sve to prihvata i zahvalan je Allahu subhanahu wa ta'ala na jednom ne drugom. Poznato nam je dobro hadis kod imama muslima, čudno li je stanje vjernika i samo je takvo stanje vjernika. Kada ga pogode iskušenja, on je strpljiv na njima. Pa Allah subhanahu wa ta'ala nikad neće dati dvije nedaće. Nakon te gubije dolazi izlaz, slast, Allah subhanahu wa ta'ala nakon što bude strpljiv dadne mu izlazi iz te tegobe. A kada mu Allah subhanahu wa ta'ala dadne blagostanje, zahvalen je Allahu na tome, pa mu Allah još više poveća. Jer je Allah rekao وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ Vi što ste u arapskom džematu. لَإِنْ شَكَرْتُمْ I sjetite se kad je vaš gospodar obznanio svima. لَإِنْ شَكَرْتُمْ Ako budete zahvalni, pogledajte potvrda azidannakum Potvrda salamu, u arapskom jeziku potvrda, potvrđivanje, koristi selam i koristi se nun sa teštidom. azidannakum Ja ću vam za sigurno još više dati. Nemojte se ni malo bojati. Budete li zahvalni, ja ću vam još više dati. Pa vratite se na hadise koji govore o tome Jedan prelijepi hadisa kako biti zahvalan I, dakle, onaj koji bude zahvalan, šta će dobiti dalje, jeste onaj poznati hadis o trojici. O trojici je Allah subhanahu wa ta'ala iskušao iz Benu Israila. Pa je jedan bio gubav, imao je kožnu bolest. Drugi je bio potpuno ćelav, nije imao nimalo kose. A treći je bio slijep. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala poslao meleka i prvom i drugom i trećem istog, istog meleka poslao. Pa je došao prvom i pitao ga, šta bi najviše volio? Kaže, volio bi da imam lijepu kožu. Ljudi me izbjegavaju. Niko neće da stane sa mnom. Da popriča sa mnom. Volio bi da imam lijepu kožu. Pa ga je Melek potrao i Allahom dozvolom, Allah je dakle dao da ima lijepu kožu. I nije se Melek, nije se Allah prije svega zaustavio tu. Pa zatim Melek. Melek je upitao šta voliš od imetka. Siromah je bio. Pa kaže, eto, volim deve. Pa mu je data jedna steona deva. I nakon toga, od te steone deve, jeli, došlo mu je mnogo deva, imao je punu dolinu deva. Došao je drugom, koji je bio ćelo, pa mu je rekao, šta voliš? Ja to kaže, volio bi da imam lijepu, ko, lijepu kosu. Ljudi me izbjegavaju, pa ga je potrao i Allah mi je dao lijepu kosu. Pa ga je upitao, šta želiš od imetka? Rekao je, volim krave. Pa mu je data jedna steona krava. Nakon toga od nje, Allahom dozvolom, imao je punu dolinu krava. I došao je treći, koji je bio prijesni je imao vid, zatim je izgubio vid, slijep je bio. Pa ga je pitao šta bi volio, kaže volio bi da mi Allah vrati vid, da ponovo gledam ono što sam gledao, da vidim ljude oko sebe. I šta bi volio od imetka, potrao ga, je li Allah me je vratio vid, šta bi volio od imetka, kaže volim ovce. I kod ovog trećeg se i vidi skromnost. Nije tražio, dakle, lijepa koža, kosa, sve se to može nekako sakriti. Nije to toliko uočljivo. Ali vid je, dakle, nešto neophodno. Ha, pa nije tražio više. Niti je tražio neki poseban imetak, rekao je ovce. Ha, pa je Allah subhanahu wa ta'la dao, dakle, da jedan ima dolinu deva, drugi ima dolinu krava, treći ima dolinu ovaca. Pa je nakon izvjesnog vremena poslao meleka, iz tog meleka. Ali sada na njihov oblik, prvom je poslao meleka u liku gubavog čovjeka. Pazite, podsjetio ga svojim izgledom na njegovo prvobitno stanje. I rekao je, ja sam putnik, namjernik. Ponestalo mi srastava na putovanju. Eto vidim, Allah ti je dao i metka, punu dolinu, gdje ja tražim samo jednu devu, da s njom dođem do svoga odredišta. Kaže, in innahu kuka kethira, puno dugova, puno dugova, nisam vratio. Ha, ne mogu ti dati. Kaže, ke enneni arifuk, kao da te ja poznajem. Kaže mu Melek, kao da teba poznajem od nekoj. Kaže, zar nisi bio takav i takav? Kaže, ne, ne, ne, Allah me ovakvog stvorio. Kaže, zar nisi bio siroma? Kaže, ne, ne, ne, naslijedio ovu dolinu kabir nam kabir. Naslijedio svojih predaka, od babe, od djeda. Kaže, ako lažeš, neka te Allah vrati u tvoje prvobitno stanje. Pa je došao i drugom, rekao jednu kravu, ponestalo mi sredstava, treba mi jedna krava, da s njom ili prodam, ili da s njom dođem do svoga odredišta. Kaže, puno dugova, puno obaveza, ne mogu ti dati. Puna dolina, ne mogu ti dati. Kaže, kao da te znam od nekada. Zar nisi bio ovakav? A kaže, ne, ovakvog me Allah stvorio i naslijedio sam imeta kod svojih predaka. Pa je došao treći, koji je bio, imao vid, pa oslijepio, pa mu Allah vratio vid. Kaže, tražim jednu ovcu, samo da nastavim svoje putovanje. Kaže, uzmi što god hoćeš. Ja sam bio takav. Ja sam bio takav kakav si bio ti. Slijep. Došao me je melek u liku slijepog čovjeka. Ja sam bio takav kakav si bio ti. I bio si Roma, pa mi je Allah dao sve ovo. Pa kaže, ne, ne, ne, zadrži ti svoj imetak, Allah vas je samo stavio na ispit. Allah vas je samo stavio na iskušenje, pa tvoja dvojica prethodnika, oni su pali na ovom iskušenju, a ti si, dakle, prošao, ti zadrži ovaj svoj imetak. Šta znači biti, šta znači biti zahvalan? Kratko, kako da postignemo objeđenje u imanu, kako da živimo i odgajamo se u jekinu objeđenju, prije svega dakle da molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nam podari jekinu objeđenje. Allahu poslanik alaihi salatu sam dovio, njegovi ashabi Ebu Bekr dovio, je li najbolji insan nakon vjerovjesnika i poslanika, pa i mi smo toga potrebni. Zatim znanje, traženje šerijatskog znanja. Rekli smo, nema jekina, nema objeđenja bez ispravnog šerijatskog znanja iz kitaba, iz kitaba i sunneta. Zatim od stvari koje izgrađuju jekin, doprinose jekinu objeđenju, jeste dakle da ono što učimo, držimo se toga, ne tražimo ovdje ili ondje. Ne slušamo svašta. Ne čitamo svašta, složit ćemo se, jel tako, ne jedemo svašta i ne pijemo svašta. O tome dobro vodimo računa. Isto tako, ne smijemo svašta ni čitati, svašta slušati. Zaviri na ovu internet strancu, zaviri na ovu internet strancu. Da vidim kako ovaj odgovori onome, kako ona je odgovorio ovome. Nema. čovjek uči svoju vjeru. Melek Džibril nam je pokazao kako se uči vjera na koljena pred učenog insana i uči se vjera i radi se po tome i poziva se tome drugi i na tome se biva strpljiv cijelog svoga života i to je razlog uspjeha našeg od sigurne propasti sutra na sudnjem danu kako stoji u suri Valasr, je li tako? A zaviri malo ovdje, zaviri ondje, nikada čovjek neće biti ubijeđen jedno pitanje bude li istraživao malo ovdje, malo ondje, slušajući od ovoga, slušajući od onoga. Naši ispravni predvodnici znali su 20 godina sjediti pred jednim svojim učiteljem šehom kad bi naučili ispravno, potpuno, sigurni bili, onda bi išli dalje, jeli, proširivali svoje znanje. Od stvari koje doprinose jekinu jeste čvrsta odluka. Da nešto kada naučiš, nešto kada čuješ, da čvrsto odlučiš da ćeš biti takav. Onaj, dakle, koji stane sa sobom razmišljati, pa vala ako se prihvatim vjerim, hoću li ja imati prijatelje, hoću li ti imati novo društvo, šta će biti sa onim mojim starim društvom, kakav ću biti, šta će se desiti ako ja udjelim sadaku, koliko će mi ostati. Ako sve bude na olovku, taj nikad ništa neće podijeliti. Poput ono, kada je jedan put slušao ders, predavanje, spominje se, ja slušao predavanje o udjeljivanju na Allahom putu i to njega pogodilo. U auto kaže, dođem kući, sam i metak dijelim. Pogodilo ga, pa kako približava se kući, kaže, vala, eto i ako pola imetka podijelim, bit će dobro. Pa još bliže kući, pa eto ako je četvrtinu dam, Kad je došao kući žena, trosjed, dvosjed, šerpa, odjeća ovonu, ono, ništa, ostale samo ostale samo na nijetu. Stoga, dakle, insan treba kada nešto nauči i sazna, čvrsto odluči da će biti, da će biti takav. Kako su rekli naši ispravni prethodnici, briga za činjenjem dobrih dijela postiče na čvrstu odluku, čvrsta odluka doprinosi jekinu, a jekin doprinosi bogatstvu dijela. Da čvrsto odlučiš, brineš se. Niko od nas nije siguran. Abdullah ibn Omer, koji je, dakle, poznat kao ashab koji je najdosljednije slijedio sunnet Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. On kaže, kada bi znao da mi je jedna sežda primjena, imao bi se čemu nadati. Šta je s Dakle, čovjek nikada ne smije biti zadovoljan svojim stanjem. Sve dakle treba težiti više i više. Pa dakle, bude li tako razmišljao, je li to će ga postaknuti da ima čvrstu odluku, da radi što više i dakle na takav način će doći do jekina i zasigurno će imati i dobrih dijela. Plodovi koristi jekina ubjeđenja, onaj dakle koji kod sebe izgradi jekin, Allah mu kaže u blagodat, kod sebe izgradi jekin, ubjeđenje bit će smirenog srca, rahatluka, neće biti potrgan, malo tamo, malo ovamo, udovolji onome, udovolji ovome, udovolji samo Allahu dželle dželalu. Živit će dakle potpunim rahatlukom, smirenim, smirenim životom. Kako je šehol Islam Ibn Taymiya Rahiman Allahu Teala rekao, na dunjalku postoji džennet. Ko ne uđe u njega, neće ući ni u džennet na ahiretu. A taj džennet na dunjalku jeste upravo ovo, smirenost u svoga gospodara, Allaha subhanahu wa ta'ala. Da spoznaš svoga gospodara, da ga zavoliš, da budeš zadovoljan svojim gospodarom, da strahuješ samo od njega, da se nadaš samo njemu, da se oslovnjaš samo na njega. To je džennet, to je džennet na, na dunjalku. Poznato je dobro da je govorio šta mi mogu moji neprijatelje. Moj džennet je u mojim prsima. Moj džennet je u mojim prsima, on ide sa mnom gdje god idem. Pa ako me ubiju, to je za mene šehadet. Ako me zatvore, kao što su ga zatvarali u tamnice i samice, to je za mene osama svojim gospodarom. Samljujem se, posvećujem se i badetu Allahu subhanahu wa ta'ala, jer je bio vazdao bitkama, raspravama, diskusijama, davetu. a poznato vam je na kraju, u zadnjim časovima svoje smrti je rekao kamo sreće da sam se više družio sa Allahom knjigom. I umro je, učio je knjigu, Allahovu knjigu zatim su drugim učili, jel, na samrti. Ha, Pa kaže, ako me protjeraju u drugu zemlju, odvedu u neku drugu tamnicu, to je za mene turizam. Ide on, ko zemlje. Nikad nisam na gubitku. Stoga je, pogledajte šta je rekao. Za onu tamnicu u kojoj je preselio. I pogledajte objeđenje, i pogledajte imana, i pogledajte islamskog velikana. Rekao je, kada bih ovu tamnicu ispunio zlatom, ne bih se mogao zahvaliti onima koji su me strpali kada bih je mogao ispuniti zlatom i dati onima koji su me strpali u njih, ne bih se mogao zahvaliti. U kakvom životu je čovjek? U kakvom životu je jeli, živio? Stoga zasigurno, ko dođe do ovog stepena objeđenja, živjet će u rahatluku. Zatim uputa i uspjeh na dunjalku i na ahiretu. Ha? وبلا آخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون oni koji budu ubeđeni u ahiret on će biti na uputi svoga gospodara i bit će odakle od onih koji su koji su uspjeli. Oni koji su ubijeđeni uzimaju ajete, uzimaju poruke, pouke iz Allahovih ajeta. Kako kaže Allah subhane, fil ardi ajatul lil munkinin. I na dunjalku, na zemlji se nalaze ajeti znamenja, ali samo za one koji su ubijeđeni. Jekin doprinosi strpljenju. Fasbir inna vada Allahi haq, wa la jestahifenneke alladine la Ti se strpi. Allahovo obećanje je doista istina. I nemoj da te pokolebaju oni koji nemaju ubeđenja. Tako dakle, oni koji nemaju ubeđenja, oni se, oni se kolebaju. Allah subhanahu wa ta'ala molim da ove riječi koje smo kazali čuli budu dokaz za nas, a ne protiv nas. Alhamdulillah, ilalim, sallam, sallam,